ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده ولمسي كاربية مال يتيم اسبقوا kwa njia iliyo bora maana kwa nia ya kuitengeneza kuifanyia islah si kwa nia ya kuwa mtu aikaribia mali ya yatima kwa sababu ataka kuila kwa batil au ataka kumdhulumu yule yatima sababu yatima ni dhaifu mtoto hajabaleghe hajui kutasarraf katika mali yake والله سبحانه وتعالى akatuambia tusikaribie mali ya yatima ila kwa njia ya wema kabisa hata yabluga ashudda mpaka afikirie utu uzimani bimaana sasa hivi aweza kusimamia mali yake basi umpatie mali yake isimamie mwenyewe وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا hakika wale wanaokula mali ya mayatima kwa dhulma basi si vinginevyo kile wanachokitumbukiza na kula katika matumbo yao ni moto na kesho wataonja moto wa jahannam ولما نزلت هذه الايه شق ذلك على الصحابه رضي الله عنهم تزاما من غاني الصحابه ولبقوا شاء الله سبحانه وتعالى زلبشوك او لبشوك هي ايه انه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما inma yakuluna fi butunihim nara ili jambo likawa ni zito sana kwa masahaba kaogopa sana waazalu ta'amahum an ta'amil yatama ikawa mpaka katika majumba yao wale wanaowalea yatima chakula chao wakiweka kando na cha yatima kando khaufan ala anfusihim min tanawuliha sababu wamesoma innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim nara kwa kaogopa isijekawa sisi twala nini moto kwa hiyo chakula cha yatima kiwe kando na chetu kando kwa hiyo ikawa yatima apikiwa kando na yule mwenye kumsimamia yatima ajipikia yeye kando ولو في هذه الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيها hata katika hali kama hii ambapo imezoeleka kuwa mtu anayemlea yatima ana pamoja na yeye lakini wakaogopa wajini ikawa yatima amlisha kando na yeye kando aogopa asije akaingia katika hii aya hatta shtadda alaihim al-amr ili jambo likazidi kuwa zito kwa wao mpaka ikawa ule uzito umewazidia fasalu nabii sallallahu alaihi wasallam an dhalika kenda kumuuliza mtume sallam tufanyeje ya rasulullah aya imeshuka maneno makali mazito na sisi tuwalea mayatima kumekuwa na uzito فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما akieleza kuhusu hili tukio asema لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلي بشوك أي آية قوم سكربية مال اليتيم اسمك كونجية إلي بورا كبس وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية الآية هي سورة النساء تليتاج السيف انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه kila sahaba aliyekuwa na yatima nyumbani aliposikia hii aya akaenda nyumbani akaweka kando chakula cha yatima na chake maana kile chakula ambacho kimetokamana na mali ya yule yatima chake kando na cha mali yake kando washarabahu min sharabi na kinywaji cha mayatima kando na chake kando kagawanya faja'ala yafdhuru min ta'amihi fayuhbasu lahu hatta yakulahu au yafsudahu na wakati mwingine kile chakula cha yule yatima chabakia basi awekewa kando atakula baadaye lakini chake na wakati mwingine kile chakula huoza kikaharibika hakuna mtu atakakula awe atatia moto ndani ya tumbo lake subhanallah yani كيف عاشوا هؤلاء القوم رضي الله عنهم na leo wamwona mtu akusudia haswa mali ya yatima ale yani aingia moja kwa moja katika hii aya na hajali watu wana roho ngumu sana moyo mgumu hajali yani mtu aweza kumdhulumu yatima mpaka ukashangaa subhanallah si katika mali yake tu katika mpaka katika ulezi wake anavyomlea amdhulumu na kuna wengine wanaoweka majumba ya mayatima kwa sababu ya kuwa dhulumu wale mayatima yani kwetu mpaka watu utafuta mayatima feki pia ujanja umekuwa mwingi sana watu wajio na werevu watafuta njia kila namna za kula mali kwa baba kwa tizama mabarabarani leo utakuta mama amebeba mtoto mchanga mchana kutwa aomba tu barabarani kila gari kipita aomba waweza kufikiria ni mtoto wake kumbe mtoto kukodisha sasa wewe fikiria moyo mgumu yule mama mkodishaji yule alafu na yule mkodisha anayeketi na yule mtoto mchanga kwenye jua kali mchana mzima ili mradi tu wewe ukimwona umwonee huruma kumbe kile anachopata aweza kukuandika kazi wewe akakuweka ofisini na akakuashia na nini na kiyoyozi juu kaif akakuweka ofisini na akakulipa tena akakuamrisha na kukataza mtoto mmoja si kitambo alikuja wakatoa ihsaiyat akodishwa kwa elfu 3000 kwa siku sasa ikiweza kukodisha mtoto 3000 kwa siku yapata ngapi kwa siku kile anachokipata kwa siku itakuwa ni ngapi mimi mpaka nilifikiria ni mrongo ile anayefanya ihsaiati hizi maana walikamatwa wengi kwa ule utapeli wanaofanya naweza kufika mtu mmoja kwa mwezi atengeneza si chini ya shilingi laki tatu za Kenya kwa mwezi si chini ya shilingi laki tatu za Kenya tena mimi nimeshuka chini sasa mmesahau lakini zaidi ya hapo na wewe umekaa ofisini na jikoti lako na tai lako kwa mwezi ukimaliza upewa 60 sabini si wewe kuandika kazi tena zabakia sasa watu watafuta kila njia ya kula mali za watu kwa batil sasa kuna wale ambao huweka majumba ya mayatima waweza kuwa ni mayatima kweli na wengine wenda kuwaomba wale watoto kwenye jamii za watu maskini wakawaomba ili kila mwezi amlipe pesa fulani na mtoto wako yadelewa pale kila anayekuja ambiwa huyu nani yatima kumbe ana babake na mamake hai wazima na wengine huchukua mayatima kweli si wote lakini akawaweka akawa ndio kitega uchumi chake mwizi kila anacholetewa mayatima yeye akifanyia barnamiji eka ndio njia yake innal ladhina yakuluna amwala يأكلون dhulman inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira سعيرا أما صحابة na hofu fikiria mpaka chakula chaoza lakini hawezi kutia tonge katika mdomo wake fashtadda dhalika alayhim ni jambo nzito kwao fadhakaru dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wakamtajia mtume sallam ya rasulullah hali imekuwa hivi tufanyeje sisi imekuwa uzito bimaana mpaka mwisho mtu atakataa kumlea yatima kwa sababu mambo mazito hawezi فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى الله كترم شيء آية na wanakuuliza kuhusu au juu ya mayatima qul islahun lahum khair sema kuwatendea wema ndio vizuri ni khairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum na mkichanganyika nao basi ndugu zenu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih na Allah subhanahu wa ta'ala amjua fisadi na mtenda mema naye ajua tofauti yao ni فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم kushuka hii aya wakachanganya chakula chao na mayatima wakawa na pamoja na wao na kunwa pamoja na wao maadamu nia yake si uharibifu si kula mali ya yatima الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله فبين لهم أن المقصود إصلاح أموال اليتامى wabainishia hapa kuwa malengo ni kuitengeneza na kuichunga mali ya yule yatima bihifdhiha wa siyanatiha kwa kuihifadhi na kuichunga ile mali walitijari fiha kadhalika kuifanyia biashara ili isiishe sababu ikiwa kila siku yuala mpaka atakapobaleghe ile mali itaisha kwa hiyo awe ile mali ataifanyia biashara yule anayemsimamia ili aizalishe ile mali وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على وجه لا يضر باليتامى na kule kuchanganyika pamoja na yatima katika kula kwake kunwa kwake na vinginevyo ni jambo la juzu maadamu ni katika waji ambao hautamdhuru yule yatima لأنهم إخوانكم سمن ndugu zenu ومن شأن الأخ مخالطة أخيه na ndivyo ilivyo ndugu kuchanganyika pamoja na ndugu yake والمرجع في ذلك إلى النية والعمل ukinachotizama hapa nia yako nini kwa nini wafanya kile unachokifanya فمن علم الله من نيته أنه مصلح لليتيم وليس له طمع في ماله فلو دخل عليه شيء من غير قصد لم يكن عليه بأس باي الله سبحانه وتعالى atajua katika nia yake kuwa yeye ni mtengenezaji si mharibifu wala hana tamaa يتيما kwa mfano ikiingia chochote katika mali ya yatima katika mali yake bila ya kukusudia haina neno halaumiwi katika hilo sababu nia yake ni nzuri bali akiwa ni fakiri Allah subhanahu wa ta'ala ametuwaruhusa faliyakul بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف kwa akiwa ni fakir na yeye ndiye anayemsimamia yatima na hana uwezo ana ruhusa ya kutumia katika mali ya yule yatima katika kula kwao lakini bil ma'ruf asipite mipaka atumie kiasi ambacho kitawatosheleza yeye na yule yatima katika kula kwao lakini sio basi imekuwa ni mali ya yatima ndio iwaila kuimaliza atakaiishi ikawa yafanya israfan wa bidaran apatiliza bwana kufanya israfu yeye alikuwa yuwala tu kawaida kawaida hivi kama ni sima na mboga sasa leo yuwala sima na pweza kesho yuwala sima na kolekole sio kesho kutwa yuwala sima na kuku nyingine wala sijui pilau na sijui vitu gani yani akawa sasa yuwala kwa israf kwani usamali si yake ni yatima hapa sasa wewe ni mfisidifu mharibifu wewe waimalize ile mali ya yatima haramu alayka kwani ukae katika hali yako bil ma'ruf siku nyingine kula nyama siku nyingine kula mboga vile vile ile mali ya yatima isiishe kini watafuna we mpaka yule mtoto akishapata akili zake vipi ah basi tulikula kuku we tulikula kuku na nyama kijana mpaka ikesha yote tuliimaliza pamoja kwa hiyo hakuna lawama walaumiwa katika hili sababu haitakikani hivyo ومن علم الله من نيته أنه أو أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولها فذلك الذي أثم وتعرض للوعيد أما يلي أن بي الله سبحانه وتعالى أجوا كتك نياياك وما لنغوياك كتك كتك نياياك نياتيما نيلي أبتكويلا أي فكية إلي مالي أيلي هو يندي أن يبتذان na aingia katika makamio makali ya hii aya walidha kana tawus idha suila an shay'in min amri al-yatama alikuwa tawus rahimahullah mwanachuoni katika wanavyuoni wa salaf akiulizwa swali lolote kuhusu yatima husoma hii aya qaraa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah subhanahu wa ta'ala anamjua yule fisadi na mtenda mema katika nyumba Allah yuwajua kwa ni wewe na nia yako na Allah subhanahu wa ta'ala akijua kilichoko ndani ya moyo wako وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير لهم Ibn Sirin ilikuwa jambo lenye kumpendezea zaidi yeye kuhusu huyo yatima ni kuwa katika wale jamaa zake wapatikane wale wanaompendelea kheri na wasimamizi wake watizame katika mali yake kile kilicho na islah na kheri katika ile mali yake wamfanyie waweza kukaa wakakubaliana amewacha pesa ngapi ile baba amewacha kadhaa milioni kadhaa basi hii ikifanywa biashara fulani italeta faida kwa kile hata akija kikua apewe mali yake ikiwa imezidi nani anaweza kufanya hilo jambo fulani basi utawekewa kiwango fulani chako wewe msimamie huyo katika shughuli yake basi akawa yeye ikuza ile mali ili jambo ni zuri sana tufungue biashara fulani itakuza mali yake mambo kama haya kuyafikiria ni khair kwa yatima si unakaa basi babake fulani amefariki alhamdulillah shakufa sasa ndio nafasi wacha tuli sasa ndio